Espainiane lekukoa, hots Espainiako asuia jostia nahiago die erritarrek. Bena egiberriko bakantzetako merkatia hain handi izanki, hebenkoen laguntza behar diela den hornitzeko. Hola Espainiako merkatu hoi izigarri important batzen da hebenko asui saltzalentako. Bestalde asuia kooperatiba jadanik hasten da Europan gaintiko txetan saltzen. Nunote, eraiten erraiten daiku, peioki jalt, asuia kooperatibako zuzendaiak. Saltzen dugu la paizeat, eh, geho Alemanian, Suizan, Belgikan, Ingleterran, Italian ebai, eh, eta geho oai ebai amini bat Japoen eh, hasi gututzu saltzen, eta igan urtin basko tilanda hasi gututzen amini bat, eta aurten espantzatizugu hat ebai salduko dugu, eta emendatuko dela hanko salmenta. Sukarra de la medio ekuatu zien Japonian txaltzia, bena igan urtean bortak arra zabaltu zaitze. ki ihelt. 2000 urti lartino zabalitzuzun, eh, une eh, grossiste bat uh, deja, eta ezagututzuzun, eh, gu asu jahan. Eta geho firfaftez eta ilan merkati azeratuk izan zuzun, zakit uh, ze planta saniter uh, zerbait irrisku zerbait bat zela hobinin. Eta ordin zeratuk izan ta juste au igan urtin duzu zab, ara zabalik izan, eta segidan uken dizugu bizpahi uh, grossiste hola interesatu tienak, uh, ez beti ahat ze gu moskin eta us bat dutzu edo hebenko sukaltaiek han istalatu dienak edo, edo hanku kunat horra Bestalde asuia kooperatibak egoitza berri bat zabaltuko du. Horren antolaketan, Japoniako baldintzak kuntutan hartu dutie. Behi eta asuien mozteko eta etxekitzeko salak behestez. Egoitza berri hoi sohutan dukie eta ustailan zabaltu behar lukie.